بوك تو واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة Im Restaurant drei Im Restaurant drei من فضلك واحد مقبلات Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. من فضلك واحد سلطة Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. من فضلك واحد شوربة Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. من فضلك الحلوى Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. من فضلك فواكه أو جبنة Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. من فضلك نريد أن نفطر Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken. من فضلك نريد أن نتغدى Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Mittag essen. من فضلك نريد أن نتعشى Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten zu Abend essen. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? خبز حمام مع المربى والعسل Brötchen mit Marmelade und Honig? Brötchen mit Marmelade und Honig? خبز توست مع سجق وجبنة Toast mit Wurst und Käse? Toast mit Wurst und Käse? بيضة مسلوقة Ein gekochtes Ei? Ein gekochtes Ei? بيضة عيون Ein Spiegelei? Ein Spiegelei? أومليت Ein Omelett. Ein Omelett. من فضلك واحد زبادي آخر. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch Salz und Pfeffer. من فضلك كوباية ماء أخرى. Bitte noch ein Glas Wasser. Bitte noch ein Glas Wasser.